Nah, dan kita dilarang melindungi orang-orang yang seperti itu. ولا تدافع عن الذين يختالون انفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما dan jangan kalian membela orang-orang yang mengkhianati diri mereka sendiri. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak senang orang-orang yang berkhianat lagi berdosa. Dilarang kita membela orang-orang mikirin seperti ini. Maka dikatakan di sini, siapa yang melindungi pelaku bidah? Atau dia sendiri melakukan bidah, menganut bidah? Jadi dua macam, muhdisan, artinya siapa yang melakukan eh, melindungi pelaku bidah? Kalau dibaca muhdisan, siapa yang melakukan bidah? Dia sendiri menganut bidah. Jadi ancamannya pada dua orang. Pelindung pelaku bidah dan penganut bidah itu sendiri. Siapa yang melakukan ini? Pahalai bidah anak Allah. Maka dia akan mendapatkan la'anat dari Allah. والملائكة لا نبدأ لكلور فرورية والناس أجمعين لا يكلور منشياء لا يكلور من تصرف ولا عدل كده جريمة لابين وشبك الفل نعم أدار يسنة ربها يسكن لا أرى يوم ربها البدعة صلت أنت برتضع صلت أنت برتضع دلم حديث أنس بن مالك يلي رويت كان على الإمام أحمد يكون أبي عاصم دلم تلاب السنة يلي حسن كان من الشيخ الألباني رحمه الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ارشد إن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدعاها Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menahan taubat setiap pelaku bid'ah sampai ia meninggalkan bid'ahnya. Maka sulit pelaku bid'ah itu bertobat. Karena itulah kata sebagian para ulama seperti Sufyan, As-Sauri dan lain-lainnya, kata mereka bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Kenapa? Ya, karena bid'ah itu orang sulit bertobat darinya. Orang pelaku bid'ah menganggap dirinya di atas kebenaran. Kalau orang itu mau bertobat, kalau dia tahu dirinya salah, kan begitu. Dia tahu dirinya salah, dia tahu dirinya di atas kesesatan, baru dia bertobat. Ini tidak pernah menganggap dirinya salah. Dia ya, menganggap dirinya di atas kebaikan. Karena itu sulit untuk bertobat pelaku bid'ah. Karena itu pelaku bid'ah lebih dicintai oleh iblis daripada pelaku maksiat. Dan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah dalam majmu'ul fatawa beliau mengatakan bahwasanya al-bid'atu syarrun min al-ma'asi asy-syahwaniyah bin nafs wal ijma' kata beliau. Sungguhnya bid'ah lebih jelek, lebih bejat daripada dosa maksiat pengikut syahwat menurut nafs dan ijma' di kalangan para ulama. Jadi para ulama sepakat bahawa bid'ah lebih bejat, lebih jelek daripada maksiat. Tidak ada saya lagi besar. Nah, sebab itu tadi. Tidak itu mengeritik agama. Menambah aturan Allah dan Rasulnya. Koreksi terhadap Allah dan Rasulnya. Memberi, membuat syariat yang baru. Amsyara'u niyadzihi ma'lam. Uh, eh, nah, ya'adhan bihillah. Apakah mereka membuat syariat apa-apa yang tidak diinginkan oleh Allah? Itu bentuknya tidak. Karena itu sangat berbahaya sekali bila'i. Ya. Dan Ibn Taymiyyah wajar kalau beliau menukil hal tersebut berdasarkan nas dan ijma. Beliau berkata kan? Berkata berdasarkan nas. Apa nasnya? Perhatikan. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintah untuk membunuh khawarij. Dia sifatkan khawarij itu bahawa mereka yang merukun Nabi Ad-Din sama yang merukun Sahmi Ar-Ramir. Keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Nah, keluarnya anak panah dari usul. Dan disebutkan orang khawarif bagaimana ibadahnya mereka. Para sahabat dikatakan ibadah kalian kalian dihinakan di depan ibadahnya orang khawarif. Dan itu terbukti ketika Ibn Abbas masuk ke pemukiman khawarif di Harura. Ya. Mereka melihat orang-orang, Ibn Abbas melihat orang-orang khawarif ini hijatnya hitam-hitam. Tangan dan kakinya hitam-hitam kerana banyaknya sujud. Kemudian di pipinya garis-garis hitam kerana banyaknya menangis. Ibadahnya luar biasa. Tapi lihat hukumnya Nabi. Keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari busur. Subhanallah. Apa hukumnya Nabi? Kata beliau, siapa yang membunuh mereka? Orang-orang khawarij. Maka dia telah membunuh orang yang paling baik dibunuh di bawah lagi itu. Nah, ini hukum. Jadi perintah Nabi. Perintah untuk diperangi dibunuh. Dan tentunya melakukannya dalam pemerintah. Nah, baik. Ini khawarij. Di sisi lain, di persisi lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk membunuh penguasa yang bali yang Muslim, ya? Kan? Nabi melarang melakukan kudeta terhadap penguasa yang bali bagi Muslim. Tahu rahsianya dari sini, sisi pendalilan untuk dosennya. Lihat, orang-orang kawari, dia bentuknya apa? Kesalahannya, tidak kena afiat. Tidak ha? kawari, hukumnya perintah untuk dibunuh. Penguasa yang bali, atas kesalahannya, tidak kena afiat. Hukumnya adalah bid'ah itu adalah maksiat. Karena itulah yang dari sini bahawa bid'ah itu lebih bejat daripada maksiat. Nah, bagaimana juga adillah yang disebut oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala dalam kitab Fadil Islam. Beliau memberi judul khusus bahawa bid'ah itu lebih berbahaya daripada dosa besar. Lebih berbahaya daripada dosa besar. Terima hati-hati. Dari perkara bid'ah itu. Iya. Nah, Baik. Eh. Kemudian mungkin kita perlu tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu faqwa rabbuk Siapa yang membuat perkara baru dalam agama kami ini apa-apa yang bukan darinya maka itu adalah tertolak. Ini hadis Aisyah riwayat Bukhari Muslim. Dan dalam riwayat Muslim, Nabi berkata, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa rasul." Siapa yang berbuat dengan suatu amalan tidak dibangun di atas perkara kami, maka amalan tersebut adalah amalan yang tertolak. Perhatikan ya. Dia lafaz hadis. Berbeda lafaznya. Mempunyai kandungan yang berbeda. Yang pertama dikatakan siapa yang mengadakan perkara baru dalam agama. Apa yang bukan dari agama maka itu tertolak. Jadi siapa yang mengadakan perkara baru tertolak. Hal tersebut. Walaupun dia tidak melakukannya. Walaupun dia sendiri tidak melakukannya. Maka itu tertolak. Kalau lapat yang kedua, siapa yang beramal dengan suatu amalan? Tidak dibangun di atas perkara kalian, maka itu tertolak. Jadi amalan apa saja tidak dibangun di atas tuntunan Nabi tertolak. Walaupun bukan dia yang membuatnya, tidak. Amalan tidak dia tuntunan Nabi. Tapi bukan dia, dia yang membuat bid'ah tersebut. Maka itu juga terpala. Ini kandungan dua lapan. Dan hadis ini, ukuran amalan yang bahir. Bapak manusia punya dua amalan. Amalan bahir dan amalan batin. Hadis yang mengukur amalan batinnya adalah hadis innamal amal bin niat. Jadi setiap amalan itu dengan niatnya. Yang mengukur amalan bahirnya adalah hadis Man amil amalan laisa alaihi amruna fa huwa rabbun. Siapa yang berbuat satu amalan tidak dibangun di atas perkara kami, maka itu tertolak. Ini dua syarat diterimanya ibadah. Harus ikhlas dan dibangun di atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Pembahasan berikutnya berkaitan dengan masalah bid'ah. Apa sebab yang menyebabkan munculnya bid'ah dan tersebarnya bid'ah? Yang sebab yang menyebabkan munculnya bid'ah adalah jahil terhadap sunnah. Ini sebab yang sangat besar. Yang menyebabkan terjadinya bid'ah. Kadang dia menghendaki kebaikan untuk dirinya. Tapi dia jahil terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukannya kebaikan yang dia dapatkan, tetapi justru kejelekan. Ingin berbakti berbuat baik, tapi bukan bakti yang dilakukan, tapi kedurhakaan. Nah, Rama khairan فضر بغير قصد ومن البر ما يكون عقوبا فضر بغير ia menghendaki kebaikan tapi memberi bahaya tanpa maksud dan dari bakti ada yang merupakan kejurhatan dan itu hendaknya berhati-hati ya, seorang harus membangun setiap amalan di atas sunnah Rasulullah SAW karena itulah hendaknya setiap penuntut ilmu Setiap orang yang mengenal sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berusaha untuk mengkaji dan mempelajari agamanya. Sebab jahil terhadap agama, jahil terhadap sunnah, ini merupakan penyebab besar munculnya bila atas sunnah. Munculnya bila atas sunnah. Kemudian di antara sebab munculnya bila dan tepatnya tidak di muka bumi adalah mengikuti hawa nafsu dan taklid. Mengikuti hawa nafsu dan taklid. Orang ketika mengikuti hawa nafsunya, tidak tunduk kepada maaf dari Al-Quran dan Sunnah. Maka ia pun masuk ke dalam bid'ah. Seorang hanya sekedar ikut-ikutan saja. Kepada seorang tertentu atau kelompok tertentu. Maka akhirnya ia pun meninggalkan maaf dari Al-Quran dan Sunnah dan akhwal para ulama. Akhirnya ia kelebihan dalam perkara bid'ah. Dan ia menyebabkan munculnya bid'ah dan tersebarnya bid'ah tersebut. Dan berlangsungnya bid'ah tersebut secara kontinu pada sebagian kaum muslimin. Ya. Yes. Kerana itu, ini adalah perkara yang perlu diperhatikan. Kerana itu dakwah di sunnah di antara kegiatan mereka ya, adalah mendidik umat dengan ilmu agama. Nah, mendidik umat dengan ilmu agama. Ini ciri umum dari dakwah ahli sunnah wal jamaah. Mereka sibuk mendidik umat dengan ilmu agama. Mendidikkan mereka dengan ilmu agama. Sehingga teranggaplah mereka dari kejahilan. Dan sunnah juga memerintahkan dan mengajak manusia untuk mengikuti Al-Quran dan sunnah. Baik membuang yang namanya panasisme. Membuang yang namanya taklid ikut-ikutan. Membebek busa. Taklid itu istibak manlaysa di hujjah di dunia hujjah. Mengikuti seorang yang bukan hujjah tanpa hujjah. Itu taklid namanya. Nah. Kemudian di antara sebab munculnya bid'ah adalah istihsanul aqli. Menganggap baik dengan akalnya menganggap baik dengan akal. Oh, benar pandangan saya ini baik-baik saja. Atau ini kan sudah biasa, ada istiadat. Nah, agama ini perlu diketahui bukan dengan akal. Agama ini bukan dengan ada istiadat. Agama ini bukan warisan leluhur nenek moyang. Tapi agama ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala seluruh perkara dalam datanya dalam bentuk wahyu. Karena itu hendaknya tugas kaum muslimin hanya sekedar tiba. Karena itu sebab yang menyebabkan terjadinya banyak bid'ah adalah istiqbal al-aql. Dan kalau bid'ah lebih banyak tersebar, itu karena didukung oleh seorang penguasa misalnya dalam satu pemerintah. Bagaimana dahulu di zaman Imam Ahmad, tiga generasi atau tiga pemerintahan, nah semuanya mendukung pendapat bahwa Al-Quran itu makhluk. Bagaimana pada sebagian pemerintah menguatkan madhab al-asyairah, madhab mu'tazilah. Dan mengerikan lagi di Mesir, ya, daulanya Al-Ubadiyyid. Orang-orang rawafid, syi'arafirah. Nah, yang diperangi oleh Salahuddin al-Ayyubi. Salahuddin al-Ayyubi, walaupun dia sendiri uh, eh, ada penuh kepada sufi atau sufi dengan itu. Cuma uh, eh, mereka dikenal dengan jihad fi sabilillah. Nah, dan mereka yang meruntuhkan kerajaan al al Udayyah. Karena dikuatkan oleh penguasa, akhirnya tidak itu bisa menjadi tersebar. Ini juga, juga di antara sebab tersebab ini apa? Di antara sebab tersebarnya tidak atas seluruh. Nah, baik. Mungkin di sini butuh diberikan beberapa kaidah untuk mengenal tidak Bagaimana kita bisa mengenal bid'ah? Ini sunnah, ini bid'ah misalnya. Baik. Kaidah yang pertama harus diketahui bahwa asal dalam ibadah adalah larangan. Sampai ada dalil yang menunjukkan disyariatkan. Asal dalam ibadah adalah larangan. Sampai ada dalil yang menunjukkan disyariatkan. Dan asal di dalam adat asal di dalam adat yang merupakan kebiasaan manusia dalam kebiasaan asalnya adalah boleh tapi ada dalil yang melarang nah ini diantara pokok jadi asalnya dalam ibadah asalnya adalah haram tidak boleh salat, tidak boleh puas, tidak boleh jaga kecuali ada dalil yang menunjukkan tentangnya ada yang menjelaskan tentang solat begini caranya. Nah, kita solat dengan cara seperti yang dituntunkan. Ada yang mengeluarkan puasa seperti ini caranya. Kita puasa seperti ini. Jaga seperti ini caranya. Maka kita jaga seperti yang ditunjukkan oleh dalil. Jadi asalnya dalam ibadah dilarang melakukan apapun sampai ada dalil yang menunjukkan tentang. Kita ingat dulu. Nah, maka kalau melihat sesuatu, melihat sesuatu, maka yang dilihat adalah dalil. Maka dilihat adalah dalil. Baik. Ya kalau misalnya ada seorang berkata ini perbuatan bidah. Yang ditanya apa dalilnya bidah? Kenapa dikatakan bidah? Dalilnya sebab kamu tidak punya dalil melakukan itu. Makanya dihukumi itu adalah bidah. Gitu. Jadi apa yang suatu ibadah dilakukan tidak di atas tuntunan, maka itu adalah perkara yang terlarang masuk dalam kategori bidah. Iya. Kemudian kaidah yang kedua, Nah. Ayat yang kedua, bila yang diadakan, anda kata itu baik, maka akan dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Ini juga kaidah umum, mengutur bid'ah. Anda kata itu baik, maka akan dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Saya buka misalnya. Bid'ah, mulut misalnya. Diperingati hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adakah itu baik? Tidak ada perayaan Maulid di zaman para sahabat. Ya, atau Nabi memperingatkan hari raya ulang tahunnya dan kelahiran. Ya, kan? Adakah itu baik? Tapi tidak, tidak ada tuntunannya. Nah, tidak ada tuntunannya. Dan para sahabat tidak melakukannya. Kalau begitu, ini adalah perkara yang merupakan tidak dalam agama. Jelas ini? Demikian pula Isra Mi'raj memperingati Isra Mi'raj satu Muharram. Nah, ini adalah perkara yang tidak tidak tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah itu ada tuntunannya? Maka para sahabat sudah melakukannya. Para sahabat telah melakukannya. Baik. Kemudian di antara kaidah penting juga untuk membedakan antara bid'ah dan sunnah, bid'ah dan lainnya. Tadi ini saya sudah sebut tadi tentang masalah uh, <clears throat> dikerjakan secara terus menerus ini. Nah, itu bagus penting banyak yang sama di dalam masalah ini. Kita beri contoh tadi, orang misalnya melihat ada orang yang berdoa setelah sholat, dia mengangkat tangannya kemudian berdoa, satu kali dia lakukan, maka kita katakan ini adalah miliki sunnah. Eh begitu, dia sudah lakukan berulang kali, maka dihukumi ini adalah perkara yang merupakan tidak dalam akal. Baik, kita ini, ya. eh, ini beberapa ukuran, bahwa kita akan datang lagi nanti, eh, pijakan-pijakan uh, lain, kaya-kaya lain, insyaAllah kita akan terangkan. Terima kasih. لم يذكر ولذلك الامام البربهاري رحمه الله واحذر صغار المحدثات من الامور لحد هذه الagama dari tigaran muhdatsat dari perkara-perkara baru atau dari hal-hal yang kecil dari perkara baru hati-hatilah kamu dari hal-hal yang kecil dari perkara baru فإن صغار البدع يعود حتى يصير كبيرا فإن صغير فإن صغير كلام satu نسخة فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبارا Sungguhnya bila-bila yang kecil itu akan kembali dan menjadi bila yang besar. وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة. Demikian pula seluruh bid'ah yang diadakan di tengah umat ini. Demikianlah seluruh bid'ah yang diadakan di tengah umat ini. Kan awalha sagiran Awalnya adalah besi. Yusbihul haq. Mirip dengan kebenaran. Fagdarra man dakhala. Fagdarra bidalika man dakhala fiha. Maka tertipulah dengan hal tersebut orang yang masuk di dalamnya. Tertipu dengan hal tersebut orang yang masuk di dalamnya. ثم لم يستطيع الخروج منها. Kemudian dia tidak mampu lagi keluar darinya. Fa'adumat, maka menjadi besarlah وطارت دينا يدان بها dan menjadilah agama yang dijadikan agama dengannya. Fakala fakhtirat al-mustaqim. Dia pun menyeliti jalan yang lurus. Fakharaja minal Islam. Maka keluarlah dia dari Islam. Ini kaidah penting sekali. Doakan di sini oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah. Beliau ingin mentakrir. Menetapkan satu kaidah Tentang bahayanya tidak. Wabila itu asalnya kecil. Orang kalau sudah mengambil bila yang kecil, lama kelamaan dia akan menjadi besar. Lama kelamaan dia menjadi besar. Nah, kalau itu kata Syekh Mubin Terim beliau lagi, Utuni di Zaidi yang sahih, Ukhrib laka min harafidi yang kabira. Kata beliau bawakan saya, Orang Zaidi yang masih kecil, Orang Zaidi kecil, Maksudnya Zaidi ini, Syiah tapi dari lapisan yang paling rendah kesesatan Syiah. Orang dengan zaidi kecil saya akan keluarkan darinya orang rafidah yang sangat besar. Waktu yang asal kecil nanti kalau maju besar dia. Nah, demikian. Demikianlah tidak itu. Asalnya kecil. Yusyih al-haq. Lama kelamaan menjadi besar. Lama kelamaan menjadi besar. Kerana itu sangat berbahaya sekali. Apalagi orang yang sudah pernah memarahkan jatuh di dalam perkara bidah. Jatuh dalam perkara bidah. Maka jangan merasa aman dengan hal tersebut. Sebab bidah itu sifatnya sangat berbahaya. Dia tidak sadar dirinya berada dalam satu bidah. Tidak sadar akan hal tersebut. Dan akhirnya memberikan bahaya yang sangat besar pada diri. Akalnya kecil dan akan menjadi besar. Ingat. Dan ini dicatat diri sebagai kaidah tetap dan mempunyai dukungan dari adillah Al-Quran dan Sunnah yang sangat baik. Terdiri lima contoh ayat dalam Al-Quran. Kita buka dari surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fi qulubihim marad, fazalahum Allah marad." Di dalam hati mereka ada penyakit, maka Allah tambah lagi penyakit. Ya. Sudah berpenyakit, ditambah lagi penyakitnya. Sifatnya. Tidak. Sudah sakit, ditambah lagi sakitnya. Nah, Kemudian ayat setelahnya, beberapa ayat setelahnya, ketiga mereka berkata Inna manahnu istahjiun. Ya sungguh yang kami hanya melakukan Allah firman Allah yastahjiun bihim, wajudhum fi tuwiyatin yamahu. Allah mengelakkan mereka dan membuat mereka lapang di dalam kewenangan-kewenangannya dalam keadaan buta. Nah. Ayat yang kedua, ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Nisa. "Man yushaqiqir rasul min ba'd ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira kata itu hadis pada rasul sallallahu alaihi wasallam petunjuk dan dia tidak mengikuti selain jalan kaum mukminin ingat nuwallihi ma tawalla kami akan membuat dia larut dalam kesesatannya ya sudah sesat semakin cepat sesat dibuat larut dia kesesatan kalau dia misalnya saat langsung mendapatkan teguran keras, mungkin langsung berhenti. Tapi ini dibuat semakin larut. Subhanallah. Tahu bahayanya di dari. Ayat yang keempat dalam surah Al-Ma'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nuqallibu afidatahum wa adsarahum kama lam yu'minu bihi awwal marrah wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun." Dan kami membolak-balik hati-hati mereka dan penglihatan mereka. Sampai seakan-akan mereka tidak beriman dari awal kali. Coba lagi, balik sampai seakan-akan tidak beriman dari awal kali. Wana darukum fitu biyalikim yang ahun. Dan kami meninggalkan mereka dalam kesenangan-wenangannya, dalam keadaan buka. Ayat yang kelima dalam surah Maryam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul man kana fi dhalal falyamdud lahu ar-rahman madda." Katakanlah siapa yang berada dalam kesesatan, Sungguh Allah akan membuat kesilapan kesesatannya. Sudah sesat, dilapankan lagi kesesatannya. Berikan kita. Ya. Nah, banyak sekali perkara tidak ini. Ini lima ayat. Bagaimana kita ingatkan dengan yang kena. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Taq. Falamma zagu, azaga Allahu kulubam. Tak kala mereka menyimpang, maka Allah membuat hati mereka semakin menyimpang kafir. Karena itu, wajar kalau dikatakan seperti ini. Asal bila adalah kecil. Kita mau masuk ke setiap bila dilakukan asalnya kecil. Lama kelamaan menjadi besar. Lama kelamaan menjadi besar. Dan kisah yang paling menunjukkan tentang ini adalah hadis yang disebutkan oleh Imam Ibn tentang bid'ah yang paling pertama muncul di, di negeri Kufa. Yaitu bid'ah zikir berjamaah. Ya. Tidak eh? zikir berjamaah. Yang pertama kali muncul di negeri Kufah. Itu disebut dalam tarikh buku-buku Sirat wal Mihal bahwa bidah yang paling pertama muncul di Kufah adalah bidah zikir berjamaah. Ya bukan apa namanya e, menghitung tasbih yang dibidaatkan dalam riwayat itu, tapi zikir berjamaahnya. Nah, kita lihat Ibn Mas'ud radhiyallahu taala dia tanya oleh Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa berkata, saya melihat di masjid ada orang duduk berhalaqah-halaqah. Dipimpin oleh satu orang. Dikatakan, Ya Qawm, sabbiru niat. Wa Ya Qawm, tanya sabbiru niat. Tasbih lah kalian seratus kali. Amiran Raja, subhanallah, subhanallah, seratus kali. Ya Qawm, baca, Alhamdulillah, seratus kali. Baca, nah, Alhamdulillah, Alhamdulillah begitu tahlil, takbir dan seterusnya. Nah, seperti yang banyak terjadi tengah kaum muslimin zaman ini, salah sholat. Wa ila Allahi mustaka. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berbaik keadaan kaum muslimin. Nah, setiap sholat, ila Rabbi subhanallah. Setelah itu, Alhamdulillah subhanallah. Alhamdulillah. Alayhi baca ni hari ini, sehingga kalian paham. Allah Akbar. Ini adalah, bila persis, bila banyak ibu masuk sini, Maka begitu dapat kabar dari Abu Musa. Abdullah bin Mas'ud bertanya, apa yang kamu bilang sama mereka? Kata Abu Musa, saya tidak bilang apa-apa, saya tunggu perintahnya. Lihat ya, Abu Musa tunggu perintahnya. Abdullah bin Mas'ud. Padahal Abu Musa, dia adalah seorang sahabat alim. Dia besarnya Nabi dikirim ke Medina. Eh, dikirim ke Yaman. Saya bersama dengan itu tunggu yang lebih tua dari ini. Tetapi ini masalahnya baru muncul menyikapi suatu masalah yang baru muncul dan Abu Musa sendiri mengingkari hal tersebut. Maka datanglah Abdullah bin Mas'ud. Kemudian beliau berdiri. Dan kalau itu lalu beliau berkata, Wahai Tom, apakah kalian ini berada di atas suatu agama lebih baik dari agama Rasulullah SAW? Ini pertama. Kalian sekarang yang kalian lakukan ini, fikir berjamaah, itu tidaklah tuntunannya dalam agama Islam, di atas agamanya Rasulullah. Kami para sahabat sangat kenal agamanya Rasulullah SAW. Dan yang seperti itu. Maka pertanyaan dia, apakah kalian sekarang berada di atas suatu petunjuk? Lebih baik daripada agama Rasulullah SAW. Kalau tidak, kata beliau, atau kalian ini sedang membuka pintu kesesatan? Cuma dua kemungkinan. Maka mereka berkata, ya Rasulullah Masud, kami tidak menginginkan sesuatu kebaikan. Atau sebelumnya Abdullah Masud berkata, ini para sahabat Rasulullah masih banyak yang hidup. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjana beliau belum lagi pecah, pakaian beliau belum lagi usang. Maksudnya beliau beliau belum lama meninggal. Baru saja beliau meninggal dan kalian sudah membuat perkara tidak dalam agama. Tegas hukum Abdullah Masud. Maka mereka berkata, Wahai Abdullah bin Mas'ud, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Ini dari kebanyakan orang yang melakukan gila. Orang yang kami inginkan baik, insyaAllah. Yang kami inginkan baik, yang penting niatnya. Ini bisa dibantah dengan apa yang kita sebutkan, bahawa ukuran itu bukan niat. Yang diukur adalah apa? Amalannya juga. Bukan cuma niat saja diukur, tapi amalannya juga pasti di atas tuntunan sunnah atau tidak. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, betapa banyak orang yang menghendaki kebaikan dan dia tidak mendapatkannya. Kemudian Abdul Masud berkata, dan di sini sisi pendalilan kita, kata beliau, Nabi Shallallahu Sallam mengabarkan, ada nanti satu kaum yang membaca Al-Quran tidak melewati leher mereka, keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari busur. Inilah orang-orang kawal. Kata Abdul Masud, saya menyangka kebanyakan dari kalian di sini adalah mereka. Kira-kira dia. Kira-kira. Maka, Rawi yang meriwayatkan hadis ini dari Abdullah bin Mas'ud berkata, kami melihat kebanyakan orang-orang yang beraja halapa itu terbunuh bersama orang-orang khawarij di Nahrawan. Memerangi kami yang berada di kubu Ali bin Abi Talib ketika memerangi mereka, mereka mengusut kami dengan tombak-tombaknya di Nahrawan. Mereka ikut membesarkan kelompok khawarij. Ia asalnya tidak hanya hanya dikir berjamaah saja. Hanya dikir berjamaah. Lama-kelamaan jadi besar sampai menjadi khawarij. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Terus hati-hati. Tidak adalah perkara yang sangat berbahaya sekali. Adalah perkara yang sangat berbahaya sekali. Nah, ini banyak dilalaikan. Dan ini termasuk prinsip penting. Dan juga hari sebelumnya, ketiga masalah terdahulu, kita sudah ingatkan tentang kesalahan-kesalahan yang terjadi. Cuma itu kainan-kainan dan mengikuti hal nafsu dan sifat tidak seperti ini, itu berbahaya. Sampai hukum sangat tegas dari keluar dari Syekh Rabi, ya, bahawa kalian secara lebih bijak dari ikhwan muslim. Seperti ikhwan muslimin bahkan lebih bijak. Dan sebagian dari mereka mengakui katanya kalau setahun lagi kami jalan, kami semua menjadi khawarif sudah. Ditambah oleh sebagian ustaz yang mungkin jadi mafia berjuga. Nah. Sebab bahayanya tidak seperti itu ya kuat. Kecil memang. Lama-lama menjadi besar dan sulit orang itu keluar dari itu. Karena itulah Sesuatu apabila sudah tertanam pada seorang di atas kesalahan, tidak cukup rujuknya sembunyi-sembunyi. Atau mengatakan rujuk secara umum, kemudian tidak membersihkan poin-poin kesalahan yang dia jatuh dalam kesalahan tersebut. Harus dirinci hal tersebut sebagai nasihat kepada umat. Harus dirinci sebagai nasihat kepada umat. Nah, Allah SWT, eh, kita cukupkan dengan di sini. Dan insyaAllah kita akan sambung lagi eh, setelah asad. Dan mungkin kita lanjut sampai masjid. Kira-kira siap atau tidak? Biar nanti setelah itu istirahat saja. Biar sekalian jaganya ya. Baik. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين